kugira namwe mugire ico muterera mu kubaka kino gihugu ca twibarutse uno munsi rero mutse tuyagakuki reka tugaruke ku cegeranyo c'ikigega mpuzamakungu FMI aho abahinga babo bari bagendeye igihugu muri icyo cyegeranyo bamenyesha yuko amahera yakoreshejwe mu mwaka w'amafaranga wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ushura mirongo irindwi na kabiri habonetse ikinogo cy'ibice hafi indwi kwijana eh, aho rero ngo kugira hakoreshwe neza amafaranga ikigega FM gitanga uburundi bwariyemeje ibintu bimwe bimwe reka tugaruke ko nko kuri bibiri gusa bariyemeje gushira hamwe amafaranga azokoreshwa gutyo habe isuzumwa byayo ryayo baremera kandi gusubira mu ibijyanye n'inzego mu by'amafaranga n'ibindi none ni igiki cyokorwa kugira ubutunzi bw'igihugu bukingigwe koko hano turi kumwe n'umutumire muramumenyereye ni gabriel rufyiri asanzwe arongoye ishyirahamwe orikome ryishinze kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu gabriel ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro murakoze kudutumira no kuduha ikaze hanyuma kandi natwe eh, turaramukije abariko baradukurikira nawe tuza gusangira ikiyago murakoze cyane Eric w'Imana niwe aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma hagati rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka gushikiriza ko fraude yiraye igihugu hamwe usanga eh, nk'ikigega FMI bagiriza abategetsi b'u Burundi kudahagararira neza ubutunzi bw'igihugu reka tumutega statisitike zerekana yuko imporotasiyo mu burundi ku mwaka abadandaza b'i burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi ni miliyoni amajana atatu ku mwaka mugabo igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni amajana abiri gusa mbwira icyo gihugu bafroda bakiba amadolari arengeye imoriyaride umuvuga ngo turakenye ayo mahera iyo baba bagiye bavunja bayakorekita yose bakayajyana mu mabanki komerisiyale banki komerisiyale igaca iyajyana muri berube kugira iyi egisiporute izane amahera taransiferabure hari n'ikindi kibabaje uretse ko hari undi arose idorari avuga ko ari igiwe ihera ava amakungu n'irya leta n'iry'igihugu kuko urabye kuko n'abantu bipanze bavuga bati ntihagire ihera na rimwe leta izotoza amahera ntinjire mu kigega cya leta kugira leta ntisubire guhemba abakozi ntize yubake ibarabara ntize igura amase y'ikizungu iyumvira amase y'ikizungu ntuze leta ishyiramo amahera mirongo irindwi n'atanu ku ijana ugaca uvuga ngo ndayajyanye mu kindi gihugu ubu itunga ry'igihugu none rizokira gute be murazi yuko banki mondiale na fm bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira murazi kwagirizwa ko ari wowe urya ibiturire ko ari wowe ufurode amadolari tuzotera imbere gute umutekano turafise emwe inzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugeze aho rero igihugu cagira kiduge hacaba abandi bitambika abo rero natwe twitambike nari ntimuri ubutegetsi bw'igihugu bwaha mwese aha mubishatse uburyo ntibiheze tuve ngaha twese twigiriye inama yuko ubu tuvuye hasi tugire sineriji kujya bari kubagira sinergi mu manza z'abaforoderi iyo sinergi tuyigire no ku bantu bose batuburoka iperereza ribirabe hose abo bajede bose bagore bakurikira mwese atari bavuyemo dukurikirane ubuzima bw'igihugu hanyuma murabe ko mugabo si ukuvuga ko atabyiza bihari igihugu gihagaze neza cyane nuko rero uwo n’umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Gabriel Rufyiri reka tugaruke kuri kino cegeranyo c'abahinga b'ikigo cyangwa b'ikigega FMI ari naco umukuru w'igihugu yagarutse ko burya bimwe mu birimo cyane cyane byofasha igihugu kugira ubutunzi bwacu bwongereke nibi eh, ubwa mbere si cegeranyo ni tangazo cegeranyo ntikirasohoka mm. Ehm, ni itangazo ryasohotse hanyuma muri iryo tangazo risohotse riravuga ibitari bike kuko ehm, ni nk'intangamarara y'ibizoja mu cegeranyo mm. ehm, nijo no kwita declaration preliminaire de fin de mission mm-hmm. ico cegeranyo rero gisohotse baba babanje kucumvikana ko na leta cyane cyane ubushikiranganje bwa leta Eh, ntuzenye uburyo bwo kugena n'amafaranga bitunganywa mu gihugu eh, ibyo mugabo gaca bafasha kandi no mu bindi no muri politiki muri rusange ijyanye n'iby'ubutunzi eh, biciye mu bimwe twakwita amareforme ni ukuvuga impinduka bozana zoza mu gihugu kugira ngo igihugu gishobore kwisunura mu by'ubutunzi ubu rero ibiharuro bihari byerekana yuko uh, mbwa ntaraja kubiharura ngenda babwire yuko Fmi ubu uya ni nkayo yashinzwe guha umurongo abandi bafasha Burundi kugira ngo bazoshore kuza gufasha mm. uh, ni ukuvuga ari inyoropeyene ari banki mundiyari n'abandi inzego z'igihugu ziba zifise mu gutunganya ibijyanye n'amafaranga mm. ibyo rero nibo babipima bakabiraba nicyo gituma wumva haza ibi byo bita remisiyo de valuwasiyo eh, ni ukuvuga eh, n'abahinga b'ikigega mpuzamakungu fmi baza mu gihugu kugira ngo basuzume ubu rero nabo bariko baragira icyo cyegeranyo haheze hafi imyaka cumi kidasohoka e, e, cyitwa pefa mhm. eh, icyo cyegeranyo pefa ubu rero kiriko kirakogwa nibaza bidagoranye hari inama iteguwe eh, mw'uku kwezi turimwo yo kwemeza ico cegeranyo eh, nacyo kirafatirwa ko Eh, kuko kigigwa n'amazu yo hanze asanzwe yaranononse yarazobereye ibyo gusuzuma eh, ukungene eh, ibihugu bikoresha amafaranga biba byahawe n'izo nzego mm, imbere kumbura yuko ubandanya aho nyine kuri ubwo bubasha mu minsi yahera twarabonye umushikiranganji wa mbere avuga yuko ari ibisata bimwe bimwe ni ukuvuga amaproje amwamwe ya banki mondiale usanga habanza kuba viziyo mm. imbono iyo abatwara igihugu bagomba kujyana igihugu nk'iyo mbono rero mu bisanzwe ihera muri ibyo bari bariyamamaza mu matora mhm. nibo berekana intumbero abanyagihugu rero bafise eh, bagizira kimwe bita muri leta hariho kimwe bita obligation de rendre compte ni ukuvuga yuko leta ibintu baba baremeye gukora babishyira mu ngiro hajya n'ibyo baba bafatira ku mbuga barabona abanyepolitike bacu Eh, ari mu iby'intwari ibereye n'ibindi hakaba inkingi ijyanye n'iby'ubutunzi n'imibano hakaba inkingi ijyanye eh, mm, n'ibijyanye no gukingira ibidukikije gutyo gutyo gutyo gutyo eh, izo nkingi rero bace bategura ibitabo mm-hmm. biteguye neza anterme d'objectif eh, ni ukumva yuko kugira ngo leta ubuya izotanga amafaranga hagomba kuba hari umugambi wizwe neza kandi uwo mugambi bakaba berekanye ibyo bita ama ibimenyetso byo kungera umugambi uzoja mu ngiro bazowurabira kuki mhm. hariho rero ibyo bita mu gifaransa ah, indikateur do eh, indikateur caritatif ni ukuvuga ni ikimenyetso babamirita b'imigambwe mugabo ntibazane mu by'ukuri abahinga mm-hmm. icyo ni cya mbere kigira kabiri urumva baje kugira paranifikasiyo urumva planification ni ukuvuga gutegura imigambi bica bijyana no gushira kw'amafaranga mhm. ibyo bihavuye haca haza intambwe ya kabiri ibyo rero bigigwa aho iyo ntambwe ya mbere igigwa muri leta bagenda muri cyo bita execution budgetaire naho ico kibazo wabajije rero kiraho mm. mugabo urumva kugira ngo ivyo hashike ubanza guhera muri guhera mu gutegura hari mu gutegura imigambi eh urumva iyo utagira capacity yo gutegura imigambi ni ukuvuga utagira ubushobozi bwo gutegura imigambi biragora cyane ko ushobora kugira ubushobozi bwo gushyira mu ngiro imigambi mm. urumva ni bibiri hagacaba n'icya gatatu rero iyo nta bahinga dufise buya nta bahinga tugifise kuko muri leta ubakoresha abantu biyamamaje cyane mu migambwe nico kibazo kihari mm. hagataho umukuru w'igihugu ati byoshoboka gute aho hibwa hafi muri yaridi madolari none erega erega y'abantu uh, eh, y'abantu batagifise rigueur sinzi iyo nukivuga mu kirundi oya se mm. gukara no gukara nibaza ko ari sinzi igene no kivuga iyo atari ihari ni ukuvuga ata gufata ibintu ah, mu minwe ngo ubi eh, ngo ubitege ubikore neza izo bashoboye kuronka ijana mirongo itanu na zitatu none we wumva eh, ko rutaracika kumbureka ntiruracika mugabo ntibushobora kuvuga ntuzenya minisiteri publike niyo gira reka izitware ntiyogira ibyagirije nk'abijya idafise ibyemezo mm. nibaza ko kuba mm. nawe ntushya bitwarira burya umuntu ntiyorondera kure umuntu aronderere hehe kugira oya biroroshe turabe yuko ni muri leta kuko urumva abantu babazwa ibintu by'igihugu bibi byo by'abasuma bibi byo gushyira mu ngira imigambi ni muri leta leta rero nibo bafise icyo no ukwita resiponsabirite euh, regare emuhari euh, ku isi yose nta n'umwe leta leta rero tuvuze ngo leta ni twese nibyo hariho leta au sens large na leta au sens figure mhm. eh, urumva rero mvuze leta muri rusangi ni ukuvuga yuko twese turimwo mugabo turafise umuntu ataje imbere aduha umurongo ijya mbono umukuru w'igihugu yazanye yize none arofisiri kugira ngo izokwemegwe nibaza ko byari guca kure cyane reka dufata uruhara rw'umwuma turafise ibwirizwa shingiro Eh, mu ngingo ya mirongo icyenda na gatanu yayo ivuga yuko um, abashikiranganji umukuru w'igihugu n'abandi n'abandi eh, n'abakozi ba leta bagiye mu mabanga yabo kandi cyangwa bayavuyemo bateza kwerekana ubutunzi bwabo burya uwo baza zijya nzu bavuze za bunyoni wibaza ko yabyerekanye rirafise ingingo ivuga ibyo kurwanya gutunga bitagaragara yuko wakuye ubutunzi mhm. urabyumva mu mhm. iyi ngingo byagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu demire sisi haheze imyaka murumva hafi eh, iri kwirababa hafi cumi n'umunani iryo tegeko rigiyeho demiri sisi ubu turi muri demiri venturuwa eh, none mwumva nta muntu n'umwe arigera ahanirwa kino cyaha nta n'umwe uwa mbere abaye ntuzi niba byagirijwe bunyoni niwe wa mbere yagirijwe bino bintu none wombwira ko habuze kugira ngo iteko ryagiyeho ibyo gutunga bitari wakuye ubutunzi hariho n'ikindi bita branchima d'argent mhm. kweza ubutunzi waronse mhm. mu makosa ibyo biraba mwa kino gihugu mugabo n'inda arabihanirwa itegeko ariko twagiye tubona hariho abakugwa oya guhana si uko mm. bigenda mm. oya gutunganya uh, uburyo ni ukuvuga mu bijyanye n'amafaranga bijyanye n'amafaranga gutungura gutunganya ibintu bijyanye n'amafaranga mm-hmm. nizo twahereye guca uja kuri fraude nayo eh, no kubijanye n'ubusuma mm. mugabo byose birafatanya mm. birafatanye mugabo ico nubanza guhera ko cambere n'ikintu ariko ndavuga kijanye eh, nuko leta igomba kuzana abantu babishoboye mhm. hanyuma bagakora akazi kabo neza hanyuma basuma nabo bakwiye guhanwa nta kindi mm. eh. gaburiyeri turaho nyine kuri iki kijyanye na forode wumvise umukuru w'igihugu ariko aravuga iyo aya mafaranga nubwo mwavuze muti ni make uyu muri yaridi wibwe mugabo ukaba uboneka neza aho waciye eh, ni ukuvuga iyo baranse commerciale ni ukuvuga wa munzane upima ibyinjira n'ibisohoka uhengamiye hamwe uhengamiye ku ruhande rumwe mm. ibintu byose biba bigoye ubu rero dufise ikibazo cy'uko amafaranga yama ariyo ikibaha amafaranga menshi baca bajyana mu kinywabi nicyo mhm. nicyo kihari hanyuma n'ayabonetse rero benshi ntibayacisha mu muri ntuze muri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bagire ku imvo ni nyinshi zituma ibyo biba mhm. imvo ya mbere ni yuko muri leta atayo bafise kuko siyo bayatanga n'abayatanze kubera uko kudahana abantu bagira amakosa baca bayajyana ku isoko y'umukinywabi ibyo birazwi mhm. bose none wose ugura gute ingene leta ndakwibutsa ikintu ushobora kubuzi cyangwa utazi sinzi burya hari ikintu bita demusi demusi nicyo bita dekarasiyo do mize en ni urupapuro usanga muri duwane iriko urwo rupapuro duwane iriko ira hariho amategeko hari abantu bagira politike fiscale. si obere igira politike fiscale, politike fiscale kigwa n'igihugu hmm. igwa na leta obere yo y'akazi kayo ni ugutoza amakuru n'amatagisi gusa hmm. barayibwira bati bije ya leta ngaya aya mahera tuza kuyaronga uko bakora kose aboneke atuza kuboneka bobo ni ibyo ni uko bagira hanyuma aha donko aya mafaranga twari ko turavuga hacamo ibyo no kwita amasipekerasiyo mhm. baca batangura kugira murabona nk'ubu uya baravuze yuko eh, ibi ibintu bizoronka amafaranga y'agaciro ari ibintu by'imigwi itatu ni ukuvuga ibitoro imiti n'ifumbire ibyo ni byo bya mbere bironka amafaranga y'agaciro abandi nabo baca baza kuyimenya bakayarondera ku isoko kuko leta ntayibaha iyumvire urabaho ibintu bigoreye nk'ubu muri amakompanyi y'indege indege zafashe ingozi zigurisha amabiye yayo mu mafaranga mvamakungu mhm. amatike y'indege mugabo nta namwe utazapfa kugenda kuyasaba muri tango bayaguhe none wumva wumva wumva leta utaba watumye reka aho nyene aho hagati nyene tuce tuvuga n'icokogwa cyane cyane urumva ibyo dushora hanze bizoboneka ubwo mm, na leta kandi yarabyemeye erega nayo irabona ko bigoye mm. nayo none umushikiranganji wa mbere yaravuze yuko abakozi babo batagira uburyo ubuhinga bwo gutegura imigambi no kwishyira mu ngiro ibyo baramaze kubibona bamaze kubibona rero nibarondera abahinga abantu bo bamirita b’imigambo bashyire ku ruhande mugabo ubu uya regidezo nibagira recruitment babanze bazana umunyamahanga atazobaye influençable mwarabonye burya obere ngo hari n'abarundi batari influençable eh, eh, ntibabonye ngene baca babagira aba abantu bose base ibintu bimwe bimwe bitwa ko bizibura bakagira wabonye byagenze gute ntibabonye mm, ko ntubona ko base begeye inyuma ubona mbwira abanyamahanga bakomeye bari bafise yo umunyamahanga we washatse ntiyo ba influencer oya kenshi byaragaragaye nko kuri Kirani Hormes umwe umwe ariko umwe ko arashira mu eh, ngiro yatanguza obere mm. baragerageje mbwa ntivyakunze yarakuze yagomba kuba ni ka karangamutima k'umuntu nahone kuko ya umunyamahanga ariko biratandukanye mm. umurundi n'ibindi cyane cyane bihanze kino gihugu cacu nk'uko rero byumvise turi tugaruka kw'ingene tunganywa neza ibijyanye n'amafaranga mu ntumbero yo gutunganya neza icyo gisata kugira uburundi burabe ko bwo kogorora turi turagaruka kandi no ku kijyanye na forode nk'uko mwumvise umukuru w'igihugu yabishikirije yuko hari amafaranga menshi baba babona ahagiye mugabo ugasanga hafi nk'umuriyoni w'amadolari umuriyoni w'amadolari umuriyaridi w'amadolari uri ko uranyonorwa akanya rero ni rwanyu ni mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu ni minota mirongo itatu namwe mufitse kugira ari ikibazo ari intererano gabriel rusiri ari hano kumbure araza kudufasha kuraba ibi na biriya uko ndaramukije umutumire umwoba wa Gabriel rufiri gira amahoro y'imana n'abantu mhm. amahoro cyane ku mazina nitwa david nk'abamengamiye yotawa muri canada mhm. david yotawa sangwa ikaze hama iminota ishika kuri itanu mu gihe cyo mushikirije ndashimye cyane intumbero muhaye ikiganiro murakoze cyane jewe rero um, ndamwumviriza hari ikibazo numva gikomeye cyane nca nibaza mhm. ndibaza ni kugira dushike aha uno munsi umenga kunyonora amatungo y'igihugu mm. byabaye ibintu bisanzwe twahageze gute yaje gute tuvavanura mm-hmm. n'iyi ngendo mbi gute urumva ngaho mbanje kubaza ibibazo kahise mm-hmm. ka hafi canke ka kure hariho akarorero nama nkunda gufatirako k'igihugu kimwe cyo mu biyaga bigari mhm. ni igihugu cha tanzania igihugu cha tanzania kuri uh, julius kambarage nyerere mm. ni ukuvuga cyari igihugu gitandukanye n'icyo tuzi uno munsi ni gihugu basha uwo mutama yaragitwaye kandi akitwaye imyaka tari mike niwe gushwa uno munsi yitwa baba wa taifa w'ico gihugu mhm. ariko nukuri gushika uno munsi tuvugana n'abo yasize ni abahungu biwe umuryango wiwe numukenezi wiwe aracari hariya bose baracariho imiduga iremereye nta na kimwe yaratwaye igihugu arashyira inyungu z'abanyagihugu imbere mbere n'abana biwe n'uno munsi ni abanyagihugu basanzwe ntacyo bafise kidasanzwe yabasigiye yabasigiye inzu y'umuryango isanzwe cyane n'uno munsi bibereyeho bisanzwe kinyagihugu mhm. ako niko karorero nzi neza nshafatira ko kugira mbaze kahise kacu ati none twebwe byahindutse ryari kugira ngo tugere aho tugeze uno munsi hmm. umuntu abaye umutegezi uca wumva iby'igihugu byose bisa n'uko bibaye ibyiwe akarunda akarunda akarunda akarunda gushika hamwe igihugu aricyo gikena ukigereranyije n'abantu uyu shetani yaduteye yaduteye yavuye ndabivuge muri rwa rurimi rwumvwa na benshi icyo tudashoboye gukontorora cyose icyo tudashoboye guhangana nacyo tuca tuvuga yuko ari shetani yakizanye hanyuma uwo shetani nawe urazi yuko aho yazananye cyangwa kumwiruka ko bikomeye karagaciyemo mm. ni ukuvuga rero njyewe eh, iki kibazo n'ukuri mm, numva ari ikibazo gikomeye cyane mm, musigaje umunota umwe n'amasegonda mirongo itatu leta mhm. uno munsi iri kirita ku rutare kugira ngo igwanye iyi ngeso cyane cyane ndome ko mu bakozi ba leta mu ndongozi z'igihugu amajambo meza turayumva amajambo meza turayaronka mugabo kenshi na kenshi henshi amajambo ntajana n'ibikorwa jewe akamo rero notera nuko abantu cane cane abari mu nzego abajejwe amabanga bo kwisuzuma bo kwisuzuma ku nyungu z'igihugu ku nyungu z'abenegihugu ku nyungu za twese nta kuntu wokumva yuko igihugu catakaje umuriyari w'amadorari mm. mu gihugu ivyegeranyo vyinshi vyerekana yuko abantu baba musi y'idolari rimwe ku munsi ni ukuri urumva yuko biteye isoni ni urumva yuko bitegezwa guhinduka kandi twese twabigiramwo uruhara kugira ruhinduke na cyane cane leta yoyo ifise ububasha ifise igisoda n'igipolisi bashobora kumana n'ubutungane leta rero niyo ihamagariwe gukora uruhara rukomeye twebwe nk'abanyagihugu turashigikira ego musozera david turerekana bariko baronona dushobora kubona ariko leta niyo itegerezwa gufata ingingo ikabahana ikabashengeza ikabakubita intaye mu gahanga murakoze cyane ikindi kintu rero nagomba murangiza mu masegonde make david ikindi kintu nagomba mvuge mhm. ni ukuraba ingene kumbure aha ni nk'inyishu nihaye ndiko ndibaza ivyo bibazo uko kumbure imishahara yoba itunganijwe kuko jewe ndaraba hino tubaye hanze hmm. nukuri ukuri umuntu atunzwe n'ico akorera hmm. jewe iyo ntonze ku kamisi yose nta na rimwe ntonda mvuga ati uno munsi hariho ah, umwenegihugu nza guha serivisi hanyuma amenyeje kumuha serivisi incenda mukubitira akagoye tuhurira inyuma y'urugi ansigira ka envelope ivyo nta muntu n'umwe akora muri kino gihugu vyigera bica mu mutwe mm. umupolisi kwibarabara nuko umwe wese mu rwego arimwo nta n'umwe atonda ku kazi mm. yapanze yuko uno munsi aza kugira atahanye gitandukanye n'umushahara wiwe nkibaza nti mm. ubwo kumbura niyo bari imishahara itari myiza ita idakwije idatunze abantu mm. ubwo rero nkasaba leta yuko aho naho yoharaba yuko kumbura atakuntu yotunganiriza abakozi ba leta kugira ngo baronke umushahara bakwiye ushobora kubatunga kumbure bikaba byotuma uko gukorakora uko kunyonora mu matungo ya leta bigabanuka nico ciyumviro nico mbona umenga coshobora kuba igihe ikibazo cuba ringabo igihe naho woba ari umuco twadukanye tukabuno munsi twawugize nyene igice cyacu ubwo no kuvuga na ubutungane na igipolisi naho inzego zibifitiye uburenganzira nukuri gukubita zitababarira kugira ngo ako karanda hmm. ndakita karanda gacike gacike mu barundi murakoze cyane ubutunzi bw'igihugu bube bose abarundi dusangira iby'imana yaduhaye n'umunyagihugu mutoyi iwacu tugatunga aronke ibyangombwa aronka amazi ashobore kuronka umwavu ku gihe murakoze ndabyo ibyo david ashikirije ati kugira dushike hano byaba byagenze gute ati ni gute twavuvanura n'iyo ngeso yo kunyonora byapfiriye he yagiye atanga nawe n'inyishu kuri we aho mbere yanatanze n'icyo kuta proposition ati imishahari duzwe ngira kunyonora nibaza nibaza yuko icyo novuga yavuze aribaza mugabo numva ndamukuriramwo ni kumenya itandukaniro ry'ibiturire ubwa mbere nagomba ibintu bagomba atanga kunyonora iryo jabo no kuriheba mm. no gusahura no kwiba eh, kuko kunyonora umengo n'akantu gatonya ukuyemo mugabo no gusahura ni ukwiba ni kurya bavuga ngo abantu bambaye karuvati niho bita babande kandi aribo babande ba mbere babaho kuko biba byinshi bakiba igihugu n'abanyagihugu muri rusange mugabo usanga umuntu yibya ku isoko bamwisa umusuma rero no kwiba n'ubusuma ni iryo jambo ugomba gukoreshwa ati mishahara abantu biba amahera menshi batembeje igihugu imishahara yabo iri hejuru imishahara yabo hejuru none none wogira inzu ya wibye kubera ubukene yogura imodoka imwe nziza akagura akagira n'inzu imwe n'inzu zibiri mugaguma arondera mu burundi rero twebwe dufata yuko mu ishyamurikome hari ibintu bibiri bihari bibazo. hariho kirize ya leadership ni ukuvuga ibintu by'uburongozi birimo ikibazo mwa kino gihugu mm-hmm. kuva kuri independance mm-hmm. kuva twikukira kirize ya leadership Eh, ibintu by'uburongozi hakaba na crise de valeur muri societe y'abarundi no kuvuga imico yacu yaratewe eh, ubu uya umusuma ni wasoma imbere y'abandi eh, uca usanga umuntu abantu bose bazi ko ari igisuma komvyo kubera je n'imodoka nziza je niki baca bamuha intebe y'imbere rero ivyo bintu bibiri nivyo mbona kugira ngo bize rero hakenewe ubwa mbere arider visionnaire umuntu umuntu umuhinga mu burongozi kandi afise imbono abo rero nabo burya baragora kuboneka hmm. baragora kuboneka mugabo birashoboka njyewe hmm. ndiyizera neza ko bishoboka mwa kino kiringo eh, hamwe twese twogerageza uwuje wese tukamushigikira kuko n'abarundi rimwe na rimwe kubera ibyo twagiye turacamwo hari igihe tutakundira ko abayobozi ko indogozi ziza bagaca urabona ko baca babicuje wese babicuze weje bica igihugu rero kimaze imici imaze gutakara hariho crise de valeur muri societe nivyo rero leadership biragora ko yemereje nico kibazo mugabo igihe kimwe birateba bigashoboka mhm. eh, bujyaro tugwaye hambere naho habiri mhm. crise de valeur hamwe n'indongozi mhm. mugabo indongozi ziva muri societe ntuvyibagire bujye uhozana umuprezida akomeye ukazana nka Ehm, uyatwara amerika cyangwa utwara ubushe cyangwa utwara uwundi akamuzana hano mu burundi kubera hariho dekadanse mohare muri sosiyete y'uburundi hajya byomugora eh, baravanga igisoda n'igipolisi bose baracunga ubu ntushobora kubatandukanya kandi ababatandukanya abato bato ababatsa kubatandukanya ni abantu barondera utwo tuntu tw'utunyungu duto duto none nk'umuntu yozana ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu gihugu ubona biri muri bantu ntabwo ni bakuru uko bazi ibyo bicisha mbwa mu bantu bato bato urwa nyuma rero narurungitse uri munsi y'uturutari cumi na zibiri n'umusoro cumi na eh, itariki cumi na zibiri itariki icyenda twararungikiye urwandiko mukuru w'igihugu tuvuga ibya twavuganye n'abarundi eh, baba moreyare hari nama twagiriye muri iniverisite do moreyare eh, hanyuma nka mbere nkabonera no kano kanya ko kubashimira kuko baratera ibyiyumviro bidasanzwe mhm. kandi bagarutse ko ko bazoza guterera nabone igihugu igihugu cyo bibasaba kigashiraho uburyo bwose bushobora kugira ngo baze guterera mugabo leta nayo igomba gushiraho eh, ibyo ni ukwita ibikoresho rezuti kugira ngo bashobore kuza mm, ni ukuvuga boroherwe nabone eh, baze borohewe mm. erega bari muri mwe bita rezenveseri ah, etranje abanyamitahe mm. reka twakirunda ari ku murongo n'amahoro ego arerekana amakosa leta ikora mm. none ntuwuserukira uri kome akaba yitwaye imyaka irenga hafi mirongo mm. yoterera iki kugira ngo ubutunzi bw'igihugu nabwo nyine bugire bumere nk'ubwisononora tureke kuguma kunebagura ibyo leta ikora ni byiza mugabo no gushikiriza iyindi ntumbero kugira ngo ibintu bishobore gufata umurongo mm. byoba byiza gusumba mm-hmm. hanyuma naho twihweje aho ubutunzi bw'igihugu bugeze mhm. twavuga ko bwiza ahatemba mm. bwagiye akagirire nubugereranya kujya harakwiye umuntu eh, simave mvuga ko ari ibyo umutumire yavuze mvuge ku ruhande rw'iwanjye mhm. harakwiye umuntu umudiktateri umudiktateri kubera iki ndagisigura hariho igihe mu gihugu hakenerwa romare necessaire si byiza gukoresha dictatoriya hmm. mugabo aho tugeze uno munsi harageze yuko turonka nk'umudictatere kuko n'abiba bakidegembya bagapfukapfuka gusa naho umuntu usanga yidegemvya numva kuri uno mwanya leta ari eh, apana gufata ibintu mu minwe gusa kuko n'umukuru w'igihugu aravuga akaruha mhm. ukumva umukuru w'igihugu aravuga ati abacamanza nimumfashe mm. ni ukuvuga yuko tugeze ku rwego rw'aho byamaze kurengerana byaba byiza si ukuvuga ngo kwikubita agashi kuko kunyonora cyangwa kuyiba nk'uko bagiye barabivuga mm. kuyiba nyine hamwe ugaherayo wumva mm-hmm. ukwiba no kuyiba uko biri kose ntiho buwiba ngo eh. acavayo ukwiba no kuyiba eh, ukwiba no kuyiba mm. no kuyiba hariho kuyiba ukagiguza kurumva reka ngaruke hano ati kenshi mwerekana amakosa leta ariko ngo uno munsi ngo bakeneye kumva ni igiki namwe mwoterera kugira ubutunzi ariko ahejeje kubivuga na wene sinumva afite yabivuze acari ivugurutse yavuze ko naterereye nabivuze mm. twebwe turerekana cyangwa tuvuga n'icokorwa nicyo nicyo nabivugako mm. eh, turerekana ikibazo aho kiri turatuvuga n'inyishu cotorerwa Eh, nk'ubu nakubwiye akarorero hari ikibazo cya politizasiyo de l'administration publique tuvuga tuti nibakoresha ibibazo abantu babishoboye bakazikara umwe n'ababashoboye bashireho ama indicateur d'evaluation ngene bazobasuzuma mm. ivyo nibaza ko ari intano yumvikana sinzi kindi no mm. bon hanyuma ivyo yavuze nibaza ko vyumvikana ariko yagarutse ku kintu ati haze umudiktatori oya sinibaza yuko gutwaza igitugu aribyo bizotuma ibintu bigira neza hari icyo none ndakubaze none mu iburane iyo ariyo demokarasi ugira hari uwigira twagomba agomba twose oya nta musuma yiba ngo agende gutyo hoya nabo bavuga bati eh. iyo demokarasi bayituzaniye uko natwe duca dukopera ko hariya ko ari icyo none hariho demokarasi yemera ko umuntu yiba abandi agaca aguma ngaho agira oya abarundi ndaguhaye akaruru k'ingana basoda abari mu ishyamba n'abari mu gisoda Eh, cyari hiho icyo gihe bacanganye mu mwanya mutoya ah, bakabagira barabagira amaforomasiyo kamere nuko bimenye hmm. barabigishije bariga nibaza ko baciye biri hake cyane mugabo urabona ko byakunze numva ko n'ibindi bishoboka hmm. eh, bishoboka ibi rero nuko tubikesha abagiye barabatwara ababatwaye hmm. barabwizemo uruhare kugira ngo bimeze gutyo Eh, Kingsley ubutunzi uravye bugeze ahatemba ntabeshe nihafatwe ingingo oya nivyo erega zifatwa na leta nta wundi muntu wasubirira leta nabivuze iyo leta itabishoboye irahava hakaza izindi zibishobora niko bigenda nayo nabo urumva ba demisiyo bavuye muri leta leta yatembagaye kubera batabishobora baravuga ati twebwe ntukibishoboye abandi ntibaze bagerageze mm. mugabo muri afurika biragoye ibyo mm. eh. uwo muco wo kubona yo iki kintu nta gishoboreka gikorera ufyiri niwo tutaragira nta nawo dufise uwo hmm. muco ntubahaba ariko mugabo eh? uwo muco none kudahari ubu bwavuba n'igiki si no kunyonora ni ugusahura ni ukwiba eh. amatungo ya leta mwavuze ibyo kugwa Eh, ariko hariho ahantu kumbure tutari bwavuge mwahacishije ko gatonya ku ruhara rwaba n'abandi uyakora iki uyakora iki uyakora twumvise ko mwahagaze cyane kuri leta uti leta nifata ingingo ingingo zirafatwa ariko execution uruhara rwabo ni gutandukanya hari leta itanga umurongo mm. hanyuma hariho administration mu ntwaro intwaro nabo bagashyira mu ngiro ibiba biriko birakogwa mugabo tubiragamaze kugaragara neza yuko mu ntwaro administration ibintu bitameze neza kubera ingene abantu bagiyeho ivyo rero twasavye yuko boshiraho ubuhinga bw'ukungene bokora ibibazo hanyuma bagashiraho ivyo no kwitare contrat de performance bakagishwa ubuhinga bw'ingene bazoza barabasuzuma buri myaka ibiri buri myaka itatu cyangwa buri mwaka bagaraba ingene bariko barakora mugabe ivyo bishoboka igihe ha bakoze ibibazo bwa mbere mm hanyuma bakabagirira uh, eh, bakabaye ivyo bakora bigaragara biboneka bagashiraho ivyo no kwita les indicateurs de résultat ibimenyetso bizokora ko icyo kintu cyakozwe hanyuma hagajaho n'amaso n'ubuhinga bw'amasuzumwa abasanzwe bahari nabo abasanzwe bari kukivi nabo oya nta bose bogira hatangura amareforumu bwa mbere ni ukuvuga bazana impindwa ko bahari sibo abahari sibo mm. oya kweri uri munsi y'amadolari amajana uri hafi y'amadolari amajana atatu hanyuma urugero rw'ubutunzi ngende ruduga todo croissance economique mm. turi munsi ya kabiri urumva hari ibintu byinshi hanyuma ikindi ndabibutse igituma mvuga ko leta ihari igomba gufata ingozi kwiye buri myaka cumi buri myaka cumi kuva uburundi bwikukira musongore akanya karatujyanye hama hari ntunzenye hama hari eh, kirize abantu baba ariko bararyana buri myaka cumi ivyo rero leta bitoreye nivyo no kwita preya preyarable development ibintu byangombwa byo ku uburundi bwifise impunzi hanze uko zihari ubuya kwiyumvira yuko Burundi buzotera imbere bimwe bita development durable bizogora ivyo rero nivyo nita reparable de development ni ibintu by'intangamarara by'iterambere mhm. nayo handi usanga turi ko dukora bibomoka babomora twubaka babomora leta rero ikora ibishoboka byose kugira ngo itunga uruhande riduze mugabo hanyuma kandi iraba ingene yo sitabiriza yoshira mu ngiro ibijyanye eh, no gutekana kw'abarundi gabriel rufiri reka ngire ko ndabashimira mwakoze ku kanya nubwo mufise ibindi byinshi cyane cyane mu mwari kurangura cyane mugiye kurangura murakoze cyane